Ось вам телефон. На рецептурному бланку Андрій Степанович написав службовий телефон свого колишнього інститутського професора отоларинголога який присвятив себе проблемам вокалу. Бурхливо дякуючи, Аркадій провів бригаду по трухлявих сходах до самої карети. Лащенко подумки вилаяв Аркадія Вольського. Там того голосу, мабуть, щокіт наплакав, а теж до Козловського пнеться. Рідкісний тенор, артист. Та чи знаєш ти? І осікся. Зрозумів, що в ньому говорить особиста образа. Ладен був лаяти і клясти, все зв'язане з театром. Чого? З якої речі? Тому що Ніна не давала про себе жодної звістки? Адже вони так домовились. І нічого роздмухувати іскру надії, якій треба безслідно згаснути. Валя Щербань знову чекала його біля воріт, коли він, здавши зміну, простував до метро. І цього разу послалася на те, що живе біля залізниці, що їм до вокзальної по дорозі. І знову пам'яті Андрія майнув образ якоїсь дівчини, дуже схожої на валю. Ніби це таки було в родині залізничника. Зрештою, він побував у безлічі родин, а пам'ять у нього не така чіпка, як у Фрідман. Валя за ці тижні наче змінилася подорослішала, повродливішала. Хоч, можливо, так йому тільки здавалося, бо ж довкола бриніла симфонія весни. Вечір був лагідний, теплий. Андрій Степанович зняв із себе піджак і накинув його на опашки. Від цього плечі його ще ніби поширшили. У вечірніх сутінках, кремезний і сутовий, він виглядав як чемпіон з французької боротьби або з важкої атлетики. Валя ж побіч нього скидалася на крихітну танцівницю акробатку. Валя довго думала і хвилювалася, поки наважилася на цей рішучий крок. І лише з тієї хвилини, коли в її свідомості визріло остаточне рішення, вона стала нібито зовсім спокійною. Не поспішайте. Дівчина більше наказувала, ніж просила. Вони якраз увійшли в парк політехнічного інституту. Ващенко здивовано зупинився і глянув на валю. Її зеленаві, як у лісової мавки, очі блимали вогниками впертої заповзятості. З роботи завжди всі поспішають валю. Це цілком природно. В такий вечір набагато природніше побути на лоні природи, силувала себе на дотип дівчина. Ви не згодні? Теоретично так, але практично. Практично сядемо на цю лаву. Вона закрита кущем і покрита ножовими автографами. Дуже придатна для двох закоханих. Валю. Цитьте. Зозуля, чуєте? Ого? Невже я житиму тільки сім років? Іншого разу вона накує вам сотню. О, ви щедрі. Та, на жаль, тільки теоретично. Чого ж? Сідайте. Андрій Степанович скорився. Нерозумно було б обурюватися з її поведінки адже ясно, що дівчисько з розпачу йде в абанк. Вона зовні спокійна, вдає зухвалу, але бліда і натягнута, мов струна. Так, так, мов струна скрипки, точнісінько, як Ніна, як усі зболені тривогами жінки. Він сяде і вислухає, як старший брат, як друг, як лікар. Адже Валя колись називала кохання недугою. Цікаво, що вона скаже зараз. Сіли поруч. Спокій, видно, зрадив дівчину, вона тремтіла. Андрій Степанович укрив її плечі піджаком, залишившись у шовковій теністі. Валя припала гарячою щокою до його мускулистої руки і затихла. Тиша лягла на парк і невидимою стіною відгородила їх від міста, наче крім них більше нікого не було далеко-далеко, на сотні кілометрів, наче вони опинилися в затишному оазисі, серед темної пустелі. Так воно, либоні, є. Недарма ж до них долинають такі дивні, фантастичні, страхітливі рикання, таке розпачливе лиття, леви, тигри, шакали. Лише згодом Ващенко збагнув, що це не марення, а дійсність. Через вулицю, поряд із медичним інститутом, на багатьох гектарах розлігся міський зоопарк. Там скінчився робочий день. Відвідувачі розійшлися, звірів годували сирим м'ясом, заганяли на ночівлю в закриті приміщення. Звірі пручалися, ревли, кликали напівзабуту волю. Чуєте? спитав. Чую, страшно, правда? Валя ще міцніше притислася до його руки. Це вони відлюті? певне, від туги. Скоро і я так зареву. Від туги, від болю, від її щока стали мокрою. Він відчув це і зіщулився. Сльози прикро. А дівчина, розпочавши важку сповідь, уже не могла спинитись. Боялася, що вдруге не наважиться. Від неволі, бо я теж у клітці, як і вони, у тісній задушливій клітці. Я сама збудувала її, знаю, але зламати, розбити не можу. Андрію Степановичу.